La climata shangio pli fortigas turbulenzoin ce flugoi. La ter varmigio igas flug pli malglatai. Sed la effecto ne estas cie same forta. La albuco signoi mallumigis. La aviadilo estas atinginta sian voyagian altezon antau la fenestro blua cielo, neniu stormo antau videblas. Set tiam, la aviadilo perdas altezzon, unue maldextre, dextre, tiam dextre. Passageroi, kiwi jus extaris, stumblas, sercias sintenice prac apogiloi, ce bagaggio facoi, cae seggioi. Malglate dauras la flugo la buco signoi de nove ec Securezzo gravas. Ciu travivas ion tian, tiu trapassis dum flug voyaggio turbulenzon en clara aero, causita de rapidae vento movigioi, ne antaue malcovreblai por pilotoi. Ciel meteologoi nun raportas en faca magazino, tiai turbulensoi aperas nun intertempe signife pli ofte, ol ancorau antau celcae iardecoi. Ciel plei probablan causon por la pli forta malquieto en la aerta voloi supposas la teamo de la Universitato de Reading, en Britio, la climatan shangion. La esploristoi studis la tuttera in mesur valoroin pri vento rapidezoi cae temperaturoi ecte la jaro 1979. Sur tiu baso de datumoi, la teamo taxas che mese gravai turbulenzoi super la Norda Atlantico de tiam plioftigis, je 37 procentoi. Gravai turbulenzoi ec je 55 procentoi aperas pli ofte ol antau quelcae iardecoi. Ie averagia puncto, dec tu mil metroin super la Norda Atlantico, do en la tipa voyage altezzo de long distanzae flugoi, regis lautio en la iaro 1979 en tutte dum 467 horoi en iaro turbulenzae condicioi. En la iaro 2012 estis aliflanque quincent quartex sep horoi. Tiel pli grandigas anca la risco tra flugi en voyagioi inter Europo cae Norda Americo tian turbulenzon. Iam plurai alia studajoi atingis la resulton che la terra armigio pli fortigas turbulenzoin en la atmosfero. Tiel avertis laborajo en la jaro 2017 che atmosfera e turbulenzoi en la dua duono della dudec unua iarcento povas regi trioble pli ofte ol en antau industria epoco. Supposeble la climata shangio conducas al tio che en la zono della jet fluoi Ciu estas bendo el altai ventoi, ciu etendigas circa la planedo, aperas pli ofte ventai gradientoi. Tiui rapidae horizontalai au verticalae ventoplovoi productas tiam latimatain turbulenzoin. Multai aviadilae flux conducas lau longe de la jet fluo por spari voyagian tempon. Dum la pasintai dec jaroi montrigis laula esploristoien Redding, la signo e portio che la climata shangio pli fortigos in en clara aero non ni havas provajo in portio che tiu pli fortigio iam comencigis